بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم براد الله مجاهد الله مهاجر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله من كتابه دعوة المقاومة الإسلامية العالمية مقدمة سيدات درس مز دوامتي الحمد لله بقونجي درس مز shu kitobning fikrlari qanday vujudga keldi va qanday puxtalashdi shu to'g'risida ma'lumotdan iborat ekan ustoz aytadiki men shu kitobni oldin chiqarmoqchi edim lekin ko'p kech qoldi va shoyatki alloh taolaning shu qadarida kech qolishda biron xayr bor va ولعل من هذا الخير وهو yaxshilikdan va xayrlikdan bittasi shuki hozir Amerikaning hujumi ustimizga boshlanib ketdi. Va endi men bu yerda keltiradigan va tushuntiradigan mavzular tushunish osonroq bo'lib ketadi. Va shu kitobda keltirilgan fikrlar, tartiblar, manhajlar va shu kitobda olamiy jihodga berilgan da'vat shunga qanoat ko'proq bo'lish mumkin. Zaraka hozir gaplar havo ustida emasda, zaminada bo'lib turibdi hozir ishlar. Jang boshlanib ketgan. Birinchi xair shu bo'lish mumkinki, shu kitobda bor fikrlar va manhajlar, da'vat, jihad, olamiy kurashga chaqirish bu yoriqroq bo'lib, oshkoraroq bo'lib ko'rinadi. Zaraki 12 yil oldin Kuvaytni Iroqdan qutqarib beramiz deb Amerika kirgan vaqtida ko'pchilikning basirati ishlamadi. Ke mana bu yangi bir salibi sahiyoni jang ekan va shu Amerika boshchiligida boshlandi. Lekin o'sha vaqtda ko'pchilik shuni tushunmadi. Ko'pchilikning basirati ishlamadi. Ammo bugun shu mavzu ozgina gap bilan tushunarlik bo'ladi. U ozgina ishtirish bilan ham tushunarlik bo'ladi. Agar o'sha vaqtda uning ko'zi ishlamagan bo'lsa va ihsos ne'matini yo'qotgan bo'lsa u, lekin hozir tushunmayapman deb o'tirsa bo'lmaydi. Bu 12 yil oldin 1991-yil milodiyda Xalis jangining pardasida Kuvvatni qutqarib beramiz Iroqdan deb da'vo ko'tarib kelgan vaqtida mumkin ko'pchilik Amerikani Muhsin deb o'ylagan bo'lsa kerak va Iroqni zolim va Kuvaytni bir musulmon bir mazlum davlat deb o'ylagan bo'lsa kerak. Ammo hozir ko'p narsalar ochilib ketdi. Shuning uchun hozir tushunish oson ekan. Va yana shu yaxshiliklardan bittasi shuki, Va yana shu kitob kech bo'lganligining yaxshiliklaridan bittasi shuki, ki o'sha vaqtda shu kitob vujudiga kelib qolganda edi, ba'zi fikrlar xom qolar edi. Ammo hozir ko'p fikrlari puxtalangan holatda chiqdi. بعد أن أدت شواهد وحملات أمريكا وحلفائها على المسلمين قاطبة زيرا hozir dalillari bor. Amerika va uning ittifoqdoshlari butun islom ummatiga umuman islom inqilobchilariga xususan va Amerikaga qarshi va shu ishg'olga qarshi jang qiladigan, jihad qiladiganlarga bil axos xususanga xususan hujum boshlanib ketdi. Shu hujum umuman ummatga bo'lyapti, islom inqilobchilariga bo'lyapti, mujohidlarga bo'lyapti. Shu hamma dalillari shu kurash qancha kuchli ekan, u qancha xatarlik ekan va shunga biz qancha tur berishimiz kerak ekan, shu narsaga ko'proq qanoat hosil bo'ladi hozir. Yana bir yaxshilik shu ham bo'lish mumkinki, mana shu kitob hozir vujudiga kelyapti. Va buni biz chiqarmoqchimiz. Va biz o'zimiz mashaqqat, balo, musibatning eng avjiga chiqqan holatdamiz. Nahnu na'ishu marhalatal mutaradati wal makhaba. Biz hozir darbadarlik va qocha-qoch holatda yashayapmiz. Bu o'ydan u o'yga, bu g'ordan u g'orga shunday holatda yashayapmiz hozir. Va qimmatil muwajaha ma Amerika va hulafaiha. Amerika va uning ittifoqdoshlariga qarshi bo'layotgan kurashning avjini ko'rib turibmiz hozir. Shu holatda shu kitobim chiqyapti. Alloh taoladan men umid qilaman. Ki Alloh taolo tawfiq bersin va shu kitobni chiqarish bizga oson qilsin. Va as'aluhu ta'ala an yulhimani al-haqqa was-sawab. Men shu odam har joyda duo qilib yuradi. hech unda aytmadiki meni gapim gap unday degan gap yo'q birodarlar har joyda duo qiladiki alloh taolo menga haq aytishni ilhom qilib bersin sahih nuqtalarni aytishga muvaffaq qilsin va yujannibani azzalal xatolardan meni uzoqlashtirsin saqlasin va yuvaffiqani li asbabil qabul va qabuliyat asbobiga meni muvaffaq qilsin innahu valiyu zalika vel qadiru alayh. Alloh taolo shunga qodirdir. Alloh taolo shunga loyiqdir. Xatolardan to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yishga, xatolardan uzoqlashtirishga va qabuliyat asboblarini ixtiyor qilishga tavfiq berishga Alloh qodirdir. Ammo qaysi odam kitob yozsa, u albatta hadaf bo'ladi. Arabchada bir maqol bor. Man sannafa faqat ustuhdifa. Kimki tasnif qilsa, ta'lif qilsa, kitob yozsa, u albatta hadafga aylanadi. Shuning uchun Ustoz Musab Suri hafizahulloh va fakkallohu asrahu bu kishi to'g'risida har xil gap so'zlar mana shu dars boshlangandan keyin boshlandi. Oldin ko'p birodarlar bu arabcha tilining ichida nima narsalar maxfi turibdi bilmas edi. Lekin darslar boshlangandan keyin ko'pchilik shuni bildi va raddiyalar, e'tirozlar va har xil gap-so'zlar boshlandi. Lekin shu albatta bo'ladi. Ustoz bizga ko'p katta xizmat qildi, biz ustozning haqqiga duo qilamiz. Ammo endi u qaysi gapga amal qilish mumkin, qaysisi amal qilish mumkin emas. Uni har kim o'zi biladi. Noshar'iy bo'lmagan qadar mushkil emas. Bu fikrlar vahiy emas. Va bir inson yozgan kitob bu. bashar, xato kamchiliklar bor. Va biz maqsadimiz bu kitobdan dars qilishdan faqat shuki, birinchi o'rinda shuki Alloh taolaning rizosi bizga hosil bo'lsin. Ikkinchi o'rinda bu kitobning tarjimasi bo'lsin. Bu arabcha tilining pardasida bekilib turgan bir kitob ekan. Shu pardani ochib berishga harakat qildik, xolos. Xato bizda ham bor, ustozda ham bor, sizlarda, bizda, hammamizda bor. har kim o'zining holatiga munosib fikrlari bo'lsa, olsin, bo'lmasa rad qilsin, mushkil emas. Rakey Imom Malik rahimahulloh nima dedilar? Har odamning gapi rad qilinadi illa kalamu sahibi hadal qabr sharif. Magar shu muborak qabrda bor insonning gapi rad qilinmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yani, u kishining gaplarini albatta rad qilolmaymiz. Lekin bu gap so'zlar rad qilinish mumkin. Va shunga haqqingiz ham bor. Haqlaringiz bor, bemalol. Raddiya berishga ham haqqingiz bor, e'tiroz bildirishga ham haqlaringiz bor. Biz ko'p xursand bo'lamiz shunga inshaalloh. Imkoniyatimiz bo'lsa javob beramiz, bo'lmasa Allohu alam deb o'tiramiz, xolos. Bu yerda shu uchun aytib qo'yapmizki, ustozning maqsadi ham shu ekan bu yerda. e, bu fikrlarim qanday puxtalashdi va qanday g'alvorlandi 12 yil faqat shu kitobni yozishda tafakkur qilgan shu inson. Va 12 yilni ichida buni nusxa qilib chiqarmay xom shaklida yozib yozib yurgan. Hattoki mana Amerika hujum qildi, Imorat Islomiy suqut bo'ldi. Undan keyin bu kishi shu kitobni qanday bo'lsa ham chiqarib qo'yaylik deb chiqarib qo'ydi. Alloh taolo bu kishidan rozi bo'lsin. Ustoz aytadiki 12 yil dedik. Ustoz bu yerda aytayaptiki 14 yil. 14 yil muddat ichida shu kitobning fikrlari g'alvarlandi va puxtalandi. 1990-yil milodiyning oxirlaridan boshlandi va 2004-yil milodiyning oxirgacha davom etdi. Amma siyagatuhu al-akhira Ammo shu kitobning oxirinchi shaklini hatmi qilish bu ish 2002-yil milodiyning boshidan boshlandi va mana ustoz aytadiki, hozir 2004-yil milodiyning oxiridaman va shu kitob alhamdulillah mukammal bo'ldi. Va shu kitob yozish to'g'risida, fikrlanish to'g'risida men qancha bosqichlardan o'tganman, shuni sizlarga mufassal qilib aytib beraman deydi. Bu bosqichlar 6 ga bo'linadi. Birinchi Pishovor bosqichi, ikkinchi Madrid, Hispaniya. Usab Musab Suri hafizahulloh Hispaniyalik pasportning egasidir. Bu kishining oilasi ham Hispaniyada yashar edi. Va hozir yangiliklarga ko'ra Sheyx Abu Khalid Suri rahimahulloh mana yaqin vaqtlarda shahid bo'lgan o'kishi. u mufassal bir mavzu bu. Biz unga kirmoqchi emasmiz. Jabhatun Nusra aytadiki, bu kishini Davlatul Iroq shahid qildi va Davlatul Iroq shundan inkor qiladi. Al-muhim fitna vaqtida shahid bo'lgan Abu Khalid Suri rahimahulloh. Bu kishi aytadiki, Sheikh Abu Musab Suri bilan men 7 yil qamoqxonada bitta xonada o'tirganman. Qamoqxonada bu kishidan An-Nusayriya wal Yahud degan bir kitob bor ekan ustozning. Nusayri mana bu Hafizul Asadning guruhpasi. Shiya kofirlar, bular va yahudiylar. Bularning orasida munosabat qanday, muvozanat qanday, u bu shu to'g'risida bir kitob bor. Usab Musab Surining. Shu kitobdan qayting deb bosim qilinar edi. Lekin u kishi qaytmadilar. Shuni aytdi Abu Xolid Suri rahimahulloh. Va Keyin shuni aytdiki, Usab va Musab Surining ikkita holati bo'lishi mumkin. Ya u kishi shahid qilindi, Alloh taolo qabul qilsin, ya u kishi Hispaniyaga jo'natildi. Hispaniyada bu kishining oilasi bor. Oilasi Suriya hukumatdan talab qilib, u kishini qutqardi va Ispaniyaga olib ketdi. Shu ikkita xabar bor, xolos. Bu xabarlarni Sheyx Abu Khalid Suri rahimahulloh o'zining shayx ayman Zawahiri hafizahullohga yozgan xatda yozgan va biz shuni mutolaa qildik hozircha ma'lumotimiz shu va bu yerda shu madrat zikri kelganligi uchun shu ham ismingizga kelib qoldi mana ikkinchi bosqich madrid ekan 1991 yil milodiydan bu bosqich boshlanadi. 3-bosqich Londonda ekan. 1996 yil milodida. to'rtinchi afg'oniston bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yil milodiydan ikki ming birinchi yil milodiygacha beshinchi pokiston ikki ming ikkidan ikki ming uchgacha oltinchi bosqich ikki ming uchdan ikki ming to'rtgacha amerikaning iroq va o'rta sharqqa salib jangi bilan kelish vaqtida shu fikrlar bo'ldi. Va shu bosqich o'sha 2-chi Iroq jang vaqtida bo'ldi. Mana shu 6 ta bosqichlarni inshaalloh biz xulosa xulosa qilib aytishga harakat qilamiz. Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Usab Musab Suri hafizahulloh aytadiki, 1987 yil milodidan 92-yil milodigacha ko'p arablar Afg'oniston va qaboil mana biz o'tirgan shu mintaqalarda yashaganlar. Ko'pchilik kelganlar. Xassatan shu viloyatning poytaxti Pishovar. Shunda ko'pchilik bo'lar edi. Va bilasizlarki, o'sha vaqtda Pokiston shu jihatni ibodat deb e'tiqod qilar edi. Zeraki o'sha vaqtda uning kottasi Amerika shunday degan edi. Va arablarning kelishi 90-yil milodiyda ko'payib qolgan edi. ko'pchilik kelgan edi. Va shu mujohidlarning kelishligi, arablarning kelishligi bu butun dunyoning islomiy inqilobchilariga bir ta'sir ko'rsatgan. Arablar bo'lsin, g'ayri-arablar bo'lsin va har xil toifalar bo'lsin, ixvoni, sururi, sufi, tablighi kim bo'lsin, hammalarga ta'sir ko'rsatgan. وشهد ذلك الجمع ما يمكن وصفه بالزلزال الفكري والنفسي على مستوى المجاهدين العرب خاصة وابو تخصنينتي الميلادي ده مجاهد لار بر فكري والنفسي زلزل اگه دوچ کی گین یر قمل لائده خود دشن ده فکر لار هم قمل لائده روحیت هم قمل لب قولده خاصتا عرب مجاهد لار ده شو قمل لش بولده zara shavaqda amerika hujum qayerga qildi arab davlatlarga qildi va bular mujohidlar pishovarda o'tiribdilar albatta tabiiy narsaga ta'sir bo'ladi va ustoz o'sha ta'sirni zalzala fikriya va nafsiya deb nomlayapti shu zalzala fikriya amerika boshchiligida boshqa kofir davlatlar bilan bo'lgan edi iroqga bu zalzala fikriya 90-yil milodiyda bo'ldi. Vaqtdagi Amerika boshqa kofir davlatlar bilan birga bo'lib Kuvaytni qutqarib beramiz deb Iroqga hujumga o'tdi. O'sha vaqtda mukammal oshkor bo'lib ko'ringanki, bu bir parda ekan. Yangi salibiy janglarni boshqarish uchun taquduha Amerika va Yevropa al-G'arbiyya va Yahud ala uqri daril Islam fi Sham vel Irak ve Ceziratil Arab. Bu salibi jangni Yahudiler, Nasronilar, G'arbiy Avrupa davlatlari Amerika boshchiligida boshlagan edilar. Musulmonlarning eng markaziy davlatlar ustiga Sham, Jaziratul Arab va Iroq. Shu zalzala, shu qimmillash mukammal ummatni o'ziga uradi. mukammal ummatni qimillatib qo'ydi. Va o'sha vaqtda yarim asridan beri kelyotgan islomiy va inqilobiy guruhlarini ham ko'p qimillatib qo'ydi. Zeraki nasroniylar shu safar Haramayn sharifaynning atrofiga kirib bo'ldilar. va islom diyorlarining eng markaziy nuqtasi bo'lmish Jaziratul Arabning dengizlari, quruq joylari va havolari hammasida yahudiylar, nasroniylar bor. Va shu joylarda ular millionga yaqin 1 millionga yaqin askarlarni tushirib qo'ydilar. Bularning yarimidan ko'p Amerikalar bo'lgan. Bu askarlarning yarimidan ko'p Amerikalar bo'lgan. Va 20% inglishlar bo'lgan. Va 10% g'arbiy Yevropa NATO davlatlari bo'lgan. Ya'ni taqriban shu ittifoq 31 ta davlatdan tuzildi. 31 davlat Amerika boshchiligida Iroqga hujumga o'tgan edi o'sha vaqtda. Va ba'zi arab va musulmon degan hukumatlari, misol uchun Arabiston, Saudi, Xalij davlatlari, Pokiston, Turkiy, Suriya, Misr, Mag'rib, Marokash bularning ham ozgina-ozgina qatnash va nasibalari bor. Buni aytib o'tirishga hozir zarurati yo'q. Zaraka ahli ilmlar, sahofilar, muxbirlar shu mavzuda ular ko'p yozgan va hech qanday shubha qolmadiki bugun ki bu salibiy jangning maqsadi musulmon ummatning muqaddasotlari va musulmon ummatning madaniyatlari va zaxiralari va boyliklarini ushlashga bo'ldi. Qo'liga kiritish uchun bo'lgan edi. Xosatan petrol, xosatan neft. Shu bu salibiy yahudi askari bevosita jangning maqsadi bo'lgan. va shu ishg'olning oxirinchi maqsadi nima? Musulmonlarning hazora, musulmonlarning zohiriy ko'rinishini mukammal yo'q qilish. Tushunarli bo'lyaptimi? Ya'ni musulmonlarning boyligini, iqtisodini olib ketadi, olib ketadi. U tabiiy narsa ular uchun hozir. Million askar kelib nima uchun o'tiribdi bu yerda? Oxirda bular musulmonlarning odob axloqlarini ham mukammal yezib tashamoqchi. Yildizdan qo'porib olmoqchi mukammal. Mana bu birinchi nuqta ekan. Ikkinchi nuqta. Shu zalzala keldi. So'z aytadiki, bir necha oy o'tdi. 1991-yil milodiyning boshida yana boshqa zalzalaning to'lqinlari sizildi. U nima edi? Mashari'us salam ma'al yahud. Yahudilar bilan muzokarat qilish, kelishish, ular bilan gaplashish, ular bilan o'tirish nima uchun? Toki Falastin va Baytul Muqaddasdan ozgina qolgan joylari ham sotilsin. Agarcha uning botil nomlari har xil bo'lish mumkin. tinchlik uchun, saqlash uchun, muhofaza qilishlik uchun va hokazo chiroyli chiroyli nomlari bo'lish mumkin. Lekin maqsadi shu bo'lgan. Natijasi shu bo'lgan ki Falastin va Baytul Muqaddasdan ozgina qolgan joylari ham yahudlarga ketadi. Arablar va yahudilarning orasida sulh, kelishish, tinchlik, tinchlikni o'rnatish shu gaplar o'sha vaqtda ko'payib qoldi. Shu zalzalaning shu to'lqini qayerdan boshlandi desak, ustoz aytadiki, 1991-yil milodiyda Madrid, Hispaniyada bir majlis bo'lgan edi. O'sha majlisda Isroil bir nechta arab davlatlar bilan o'zi ham shu majlisda ishtirok qilgan edi. Misr, Suriya, Yordaniya, Lubnon. O'shun bilan birga Yasir Arafatdan qolgan guruhpa منظمة التحرير الفلسطينية PLO شو هم بارده و ينا بعض عرب دولت لره هم بارده و لرنين باشده عربستان سعودي هم بارده حيث دعت معظم الدول العربية والإسلامية تقريبا ذلك المسار الاستسلامي الخياني حيث دعمت معظم الدول العربية والإسلامية تقريبا ذلك المسار الاستسلامي الخياني o'sha yerda ular o'sha vaqtda shu taslim bo'lish va xiyonat qilish rejasini yordam qilgan, ko'chaytirgan. Arab davlatlar va boshqa musulmon davlatlari shu konferensda shu majlisda ishtirok qilib, shu rejani va shu programmani kuchaytirgan. Ha, bo'lish kerak shunday degan. Va shu majlisda Hay'atu Kibaril Umalaning kattasi Ibn Boz ham kelgan edi. Va Ibn Boz mana yahudiylar bilan sulh bo'lish kerak, u bo'lish kerak, bu bo'lish kerak deb aldab o'tirganda, ya'ni musulmon ummatni yahudiylar, nasroniylar, qotta-qotta badbaxt xoinlar, kofirlar turib qarsoq chalgan. Ko'p yaxshi bo'ldi. Mana shu kishi ekan. Va mufassal ham inshaalloh keladi shu mavzu. 3-nuqta. Bu siyosiy zalzala. Buning natijasida ko'p katta musibatlar keldi. Arab qavmlar va musulmon qavmlar, xosatan islomiy inqilobchilar bularga ko'p xatarlik natijalar bo'ldi. Salbiy natijalar bular uchun hosil bo'ldi. Va rasvo qiladigan darajada ko'p haqiqatlar ochilib ketdi. Yumkinu ijazuha bima yali. Ustoz buni aytadiki, muxtasar qilib biz shuni aytib beramiz. Birinchi masala shuki, shu majlisdan bilindi ki ummat endi bir bevosita askariy hujumga duch kelar ekan va musulmonlarning muqaddasotlari xosatan Makka, Madina, Baytul Muqaddas bularga shu joylarni bu kofirlar bostirib olmoqchi ekan. Va Yahudlar Falastinni mukammal ishg'ol qilishga tayyor ekan. Va musulmonlarning Baytul Moli bo'lmoq neft shunga ham hujumlar bo'lar ekan. Va endi musulmonlarning jamiyati va axloqiy hadoriy axloqlari va odoblari yo'q bo'lib ketib, g'arbiy axloq va g'arbiy odoblari ya beodobliklari ustimizga kelar ekan. Zeraki ular siyosiy jihatdan shu kofir zeraki ular siyosiy jihatdan bu arab davlatlarining hukumati bo'lsin, musulmon davlatlarning hukumati bo'lsin, bular orqali qadamni qo'yib olgan bular. Faqat qolgan ish nima hozir? Askariy ish. siyosiy jihatdan hamma hukumatlari ularniki. Bunda shubha qilmaydi hech kim. Va shu askariy hujumning avji Tahrirul Kuvayt bilan boshlandi. Mana Kuvaytni sizlarga qutqarib berarmiz. Va Kuvayt masalasi shunday ko'tarildi, xuddi bir katta zulm bularga bo'lyapti. Va Saddam Hussein bir firavunga o'xshatildi. Va hokazo ila oxiri va Amerika bir muhsin, do'st, muxlisga o'xshatildi. Va shunday bo'lib, bular bir katta maqsad bilan kelgan edi, o'shani ham e'lon qilib tashadi o'sha vaqtda. An-nizomul alamiyul jadid, yangi jahoniy nizam. Va buning xulosasini biz shunda aytib olamiz, dedi ustoz. Ixdo'ul umma lil irodati al-yahudiyya As-Salibiyya bizaamati Amerika. Amerika boshchiligida Salibiy va Yahudi irodasining oldida ummatni taslim qilish, ummatni mag'lub qilish. Salibiylar va Yahudilarning maqsadlarini bitirish uchun Amerika boshchiligida ummatni mag'lub qilish, ummatning boshini iqtish va ummatni taslim qilish bo'lgan. Xulosa qilib maqsadini aytsak shu ekan. Yangi olamiy nizomning maqsadi shu. Islom ummati yahudiylar va salibiylarning xohishi va irodasining oldida taslim bo'lsin. Ustoz Abu Musab Suri hafizahulloh aytadilarki, hamma arab davlatlar va musulmon davlatlarning hukumatlari dunama istisno deyapti. Hech qanday istisno yo'q bunda. u yo'q ekan, bu yo'q ekan degan gap yo'q. Hammalar 100% butun dunyoning arab va musulmon davlatlarining hukumatlari qad sharakat aw ayyadat tilka hamla Ya bu salibiy hujumga ular o'zlari qatnashganlar ya ta'yid qilganlar. Qarshilik hech kim qilmagan. Va murtad hokimlari o'zlarining davlatlarida kuchayib ketgan murtad hokimlari har xil yordam, logistik yordam, askariy yordam hammasini dengizdan bo'lsin, quruqlikdan bo'lsin, havodan bo'lsin, hammasini qildi. Tablig'ot orqali ham ular yordam qildilar. Va ba'zilar bulardan askariy jihatdan amaliy ravishda ham ishtirok qildilar. Ya hech bo'lmasa ramz ravishda ishtirok qildilar. Ikkita askar, 5 ta askarni jo'natdi. Ki biz ham bormiz shu shaytonlikda. Islomga qarshi va musulmonlarga qarshi bo'lgan bu hujumiga ya amaliy ya ramziy amalan qilinmagan bo'lsa ishora bilan qilgan. لتثبت تلك الحكومات أنها جزء أساسي من هذا النظام العالمي الجديد va shu orqali bu hukumatlari shuni isbot qilmoqchi bo'ldiki, biz ham bu yangi olamiy nizomning a'zosi ekanmiz. Va shu olamiy yangi nizom ummatning va qomlarimizning muborak diniga qarshi jang qilyotgan edi o'sha vaqtda. Va o'sha vaqtda shu hukumatlari musulmon ummatning qaziyalarida xiyonat qilyotgan edi. Musulmon ummatning muammalarida va masalalarida xiyonat qilyaptgan edi va musulmon ummatning boyligini sotayotgan edi va musulmon ummatning muqaddasotlarini yahudiylar va nasroniylarga taslim qilyaptgan edi. Va o'sha vaqtda shu ham bilindi. Musulmonlarning davlatlarida qoim bo'lib turgan diniy shakl, diniy tashkilotlar mustaqil ahli ilmlar tarafdan bo'lsin ya islom inqilobchi va islomga mansub jamoatlar va partiyalarning liderlar tarafdan bo'lsin. Hammasi shuni isbot qildiki, ibaratun an haykalin muflisin min harin. Bular bir iqlib ketgan, hech narsa yo'q, kambag'al bir tashkilot ekan bular. Va shuni ham isbot qilgan. ke bular shu qattiq hujumga qarshi tur berishga loyiq emas ekan. Balki shundan ham yomon shu bo'ldiki, o'zini ahli sunnat val jamoatning ulamolari deyotganlar va ergishiladigan ramzlar va musulmon ummatning ko'zida katta ko'rinib turgan muftiylar va faqihlar bular ham bu salibiy jangga e'lomiy jihatdan yordam qildilar. Fa asbagu alayhi shar'iyya va jawwazuha. Bular shu salibiy jangini shariat rangi bilan bo'yab qo'ydilar. Ba'zilar ya'ni albatta va shuni joiz deb tablig'at va tashviqat televizionlar va radiolarda, gazetalarda, jurnallarda chiqib turar edilar. بل اعتبر كبار المنافقين منهم balki bulardan katta munofiqlar aytganlarki Amerikaning Jaziratul Arabda kelishligi min akbari ni'amillahi ala hadhihi al-umma bu Alloh taolaning shu ummat ustida eng katta ne'matlardandir degan Amerikaning Jaziratul Arabga kelishligi bu Alloh taolaning shu ummat ustida katta ne'mat ekan degan. Va annahu yastahilu sujuda shukr. Va shu maqom shukr sajdasiga loyiq degan. Kim aytgan buni? Mana Hay'atu Kibaril Umala'i fi Saudiya ning bir a'zosi Sheikh Abu Bakr al-Jazoiri shuni degan. Mana ustoz hamma narsani hujjat bilan aytibdi berdi. yerda. Sheikh Abu Bakr Jazoiri shunday degan. Bu odam katta tafsir yozgan inson bu. Shu mana shunday degan. قدوم الأمريكان إلى جزيرة العرب من أكبر نعم الله على هذه الأمة وأنه يستأهل سجود الشكر Bu buning gapi. Shukr sajdalarini qilish kerak deydi Amerika kelganligi uchun. Demak, bular nima qildi? Haqiqiy suratni mas qilib tashadilar bular. Haqiqiy suratni uchirib tashadilar. Musulmonlarning davlatlariga yahudiylar va salibilarning ishg'olini bular bir yordam rejaga aylantirib qo'ydi. Ke Amerika va uning boshchiligida kelgan shu davlatlari bu do'st davlatlarimiz. Islomiy bo'lsin va g'ayri-islomiy bo'lsin, bular bizga yordam qilishga keldi. Bu yordam kim kimga qilish kerak ekan? Li davlati tawhid as-Saudiya. Tawhid davlati Saudiya va hukumatul kuvayt ash-shar'iyya kuvaytning shar'iy hukumatiga yordam qilish kerak ekan u qaysi dushmanga qarshi qilish kerak ekan kofir zolim qoniga moliga va nomusiga suiqasd qilgan Iroqga qarshi yordam kerak ekan va shu to'g'risida birodarlar 1991 yil milodiyda Makkada bir majlis bo'lgan edi Shu hamma narsalar birodirlar hujjat asosiga aytilyapti. 91-yil milodiyda Makkada bir majlis bo'lgan edi. Shu majlisda Arabiston Saudi hukumatı 400 ahli ilmlarni butun dunyodan chaqirgan edi. Va islom inqilobchilarining rahbarlarini va liderlarini ham yig'gan edi. Va bular shu majlisda bir bayonotni chiqargan edilar. shu bayonotga 400 ahli ilmlar va islomiy inqilobiy rahbarlar qo'l qo'ygan edilar. Shu fatvoga qo'l qo'ygan idoralardan ba'zilarining nomlari shu. Hay'atu kibaril ulama bis Saudiya Arabiston Saudiyaning ahli ilmlarning eng katta idorasi Misrning Jami Azharning sheyxlari va butun dunyoning dini idoralari, avqof idoralari, rasmiy, g'ayri rasmiy arab davlat va g'ayri arab davlatlardan kelgan mehmonlarining qo'li bor edi shu fatvoga. Katta-katta islomiy harakatlarning boshlari va ramzlari Ikhvonul Muslimindan bo'lsin, salafiy jamoatlardan bo'lsin, sufiylar, tablig'iylar, islohiylar hammalar shunda bor edilar. 400 olimlar, qoidlar va ramziy va islomiy shaxsiyatlar shunga qo'l qo'yganlar. So'ngra bular o'zlari ham Amerika hazratiga xizmatda kamchilik bo'lmasligi uchun xos-xos bayonotlarni ham chiqarib o'tirganlar. ولم يشذ عن هذا البلاء إلا نوادر من رموز الصحوة ممن عصمهم الله وشو بلادن شو مصيبتدن Faqatgina Alloh taolo o'zi saqlab qo'ygan ba'zi shaxsiyatlar qoldilar. Endi shu fatvoni bir ishtamiz. Shu fatvoning mukammal iboratini ustoz bu yerda keltirmagan, ammo nuqtalarni keltirgan. Shu fatvoda shuncha ko'p ahli ilmlarning boshchiligida bo'lgan shu majlisda qo'l qo'ydirilgan shu fatvoda mana shu gaplar chiqdi. Ke Amriki askarlarga hujum qilish harom ekan. Biron kishi agar mana bu Qizil Amrikilar keldi, mana bu sariq Yahudilar keldi deb ularga men jihad qilay payg'ambar va vasallam axrijul yahuda va nasara min jaziratil arab degan ekanlar mayli men endi jihad qilaman deb chiqsa u harom bo'lar ekan. Bi hurmatil i'tida ala hadhihi al-quwwatil ghaziyati lana. bu ishg'olgarlar, bu ishg'olgar kuchlarga qarshi jang qilish bu i'tido bo'lar ekan, ya'ni tajovuz bo'lar ekan. Va shu tajovuz harom ekan. Jihad harom deyilmaydi-da. Shuning uchun shuni tajovuz desh kerak va tajovuzni harom desh kerak-da. Har doim shunday qiladi bu dollarning sifrlarga qarab fatvo beradigan mullalar. Ular aytilmaydi-da jihad harom deb. Ha, jihadni fasod deydi, fasodni harom deydi. To'g'rimi? Pokistonda ham shu. Afg'onistonning chegarasidan Pokiston tarafga o'tsangiz, jihad fasodga aylanib qoladi, u tarafga o'tsangiz, jihadga aylanib qoladi. Nimaga shu fatvo Bu iymon asosiga beriladigan fatvo emas, bu dollar asosiga beriladigan fatvo. Bu dollarlarni qancha ko'paytirib qo'ysa, qancha nonlarni ko'paytirib qo'ysa, shuncha ko'p kuchlik chiqadi bu fatvo. Mana bu yerda shu fatvo kuchlik chiqdi. Zeraki o'sha vaqtda Amerika yangi maydonga tushgan va ko'p pullarni bergan bularga. Va keyin olib ketadi, uni bilmaganda ular. 1000% qilib, 1000% qilib olib ketgan. Mayli, shu mavzuga hozir kirmaylik. Faqat shu fatvoda kelgan ba'zi nuqtalarni aytaylik. Shu Ameriki askarlar Yahudi askarlarga hujum qilish bu zulm bo'lar ekan va zulm shariatda harom ekan. 1. Va Amerikalar bular shar'an mustamin ekan. Shuni endi sharh qilib o'tirishim kerak. Agarchi men bir necha marta vallohu alam shuni aytganmanki, kofirlar 4 qism bo'ladilar. Birinchi muahid, ikkinchi mustamin, uchinchi zimmi, to'rtinchi harbiy. Tushunarli bo'ldimi? Mustaminning ma'nosi shuki, unga amonlik berilgan. Bugungi zamonamizda viza bu amonlik hisoblanmaydi. Shuni inshaalloh boshqa joyda mufassal qilib tushuntirib beramiz. Ikkinchi muahid. Ahad bo'lgan. Ahadlashganmiz kofirlar bilan misol uchun, kessilar bizga va biz sizlarga hujum qilmaymiz. Uchinchi zimmi, jizya beradi ular. Bu uch qismga hujum qilish zulm hisoblanadi. Bu shariatda joiz emas bu. Ammo harbiy amonlik ham yo'q, ahad ham yo'q, jizya ham bermaydi, bu harbiy bo'ladi. Mana bular Amerikalarni mustamin deb qo'ydi. Ke biz bularga amonlik berganmiz. Shar'an bularni mustamin deb qo'ydi bular. Qancha nomuslarni tajovuz qilsa qilsin, u qancha pullarni va qancha boyliklarni o'g'irlasa, o'g'irlasin, qancha musulmonlarni o'ldirsa, o'ldirsin, biz amonlik berganmiz dedi bularga. Ya'ni shar'an bular mustamin bo'lib ketdi bular. Bu kofirlar, bu badbaxtlar, bu zolimlar biz nomusimiz, jonimizga suyaqqas qilib kelgan bu yahudiylar, nasroniylar mustamin hisoblandi. واعتبار كل من يجاهدهم معتدين على ذمة المسلمين وكمكي qarshi jihad جهاد bu بو zimmasini va musulmonlarning amonligini buzgan hisoblanadi. Tajovuzchi hisoblanadi. mujohid tajovuzchi bo'lib ketgan va kofir mustamin bo'lib ketgan. Mufsidina fil ard yer yuzida fasod qiluvchilardan hisoblanadi. iqobuhum fid dunya dunyoda bularning jazosi shu. Qutta'ut tariqga berilgan jazo Qur'on Karimda Alloh taolaga va rasuliga va yer yuzda fitna fasod qiladiganlar quttovut tariqlarga berilgan jazosi shu mujohidlarga berilar ekan. Ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim va arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Ke bularni qatl qilish kerak, osib qo'yish kerak va bularning oyoq qo'llarini teskari tarafdan kesib tashlash kerak. Ya haydavorish kerak bularni. mana shu jazolar mujohidlarga berilar ekan. Balki shuni ham aytgan bular. Ki shar'an ma'sum bo'lgan, begunoh bo'lgan bu Amerikalar, bu salibiylar bularga qarshi jang qiladigan odam la yaruhu raihatal janna. Jannatning hidini ham topmaydi dedi. De dunyoda qilganini qilyapti, jannatni ham o'ziga qilyapti bular. jannatning hididan ham mujohidni mahrum qilib tashlamoqchi bular. وبهذا صدر بيان بالإجماع عن هيئة كبار العلماء في السعودية إثر انفجاري الرياض والخبر الذين استهدف جنودا أمريكان بعد حين وبالاتفاق عربستان سعودي ننكو التاهل لعلم لارة طرفتان رياض دا وخبر ديجن منطقة ده ikkita portlash bo'lgandan keyin shu fatvo qo'l qo'yilib va pechatlar bilan chiqdi. O'sha ikkita portlashlarda Amerikalar hujum qilingan edilar. Bu majlisdan keyin shu voqea bo'ldi. Mana shu fatvo chiqdi, birodarlar. Xulosa shuki, Makkada majlis bo'ldi. Mu'tamir Makka. Shu majlisda 400 ta ahli ilmlar keldilar. Bular kelib shu fatvoni chiqardilarki, Bu Amerikalar biz ansorlarimiz bular. Bular shar'an musta'min, amonlik berilgan bularga. Va kimki bularga hujum qilsa, u tajovuzchi hisoblanadi va dunyoda uning jazosi quttou tarixning jazosi bo'ladi. U oxiratda u jannatning hidini ham topmaydi. Mana shu fatvoni bergan Ibn Baz, Ibn Usayminlar bo'ladi. Endi tushunarli bo'lyaptimi? Rasululloh sallallohu alayhi sallam "Akhrijul yahuda van nasara min jaziratil arab" deganlar va bular adkhilul yahuda va nasara fi jaziratil arab deganlar. Umuman qarama-qarshilik qilgan bular. Tushunyapsizlarmi? Shuncha ko'p xiyonatlardan keyin ham agar biz bularni yomon ko'rsak, ba'zi odamlar bizni yomon ko'radi. Zeraki ular shu dunyoning voqiligini bilmaydi. Musulmonlarga qarshi bo'lgan va shu odamlar tarafdan sodir bo'lgan xiyonatlarni bilmaydi ular. Lekin ustoz aytadiki, afsus bo'lsin. mujohid jamoatlar, jihodiy tanzimlar, qurol ko'targan guruhlar bu voqelikni inkor qilgan va Amerika uning ittifoqdoshlarga qarshi jihodga chaqirgan. Lekin ularning holati ko'p yomon edi. Ular bechoralar zaif edilar va dar badar yurib turgan vaqt edi shu. Shuning uchun ular musulmon davlatlarining ustiga kelib turgan shu musibatga bironta ichimni berilmadi. Ularning Amerikalarga qarshi kurashi faqat bir nechta bayonotlarda mahdud edi, bir nechta bayonotlarni chiqarar edi va u ham ko'p tarqalmas edi. Ba'idan anil umma. Ular hijrat darbadarlik joylarda o'tirganlar, ummatdan uzoq bular. Ustoz aytadiki, bularning mujohidlarning rahbarlari va ularning shaxslarining mavqifi oshkora edi va haq ustida edi. Walakinahu kana mawqifan ajizan maqhuran. Lekin u ojiz edi va butun dunyo tarafdan bosim ostida edi. Amali va ta'sir ko'rsatish doirasidan umuman uzoq edi. Ya shu kurashga boshlik yo'q edi o'sha vaqtda. Shunga ko'p afsus qilaman deydi. Va shu holatlarning natijasida ummat va omma xalq shu voqelikdan ko'p uzoq edilar. Zeraki shu ummatning muhim ikkita asosiy ustunlari buzilib ketgan. Ya'ni olimlar va amirlar. Xuddi hadisda kelgan kabi صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس العلماء والأمراء من أمة odamlarning ikkita qismlari agar yaxshi bo'lsa odamlar yaxshi bo'lib ketadilar va agar ular buzilsa odamlar ham buzilib ketadilar kim ular ahli ilmlar لار amirlar shunday bo'lsa ummatning holati nima endi ummat bir shunday holatdaki Bu ummatning aksar podshalari, amirlari, boshliklari kofir bo'lib ketganlar. Wa nafaqa aksar ulamaiha. Va shu ummatning aksar ahli ilmlari munofiq bo'lib ketganlar. Shu holatda ummatning holati nima? Oldin bo'lgan musibatdan ham kattaroq musibatga kirib ketish. Oldin bo'lgan muammolardan ham kuchlik muammolarga kirib ketish bo'lgan. Xolos, boshqa iloji yo'q. ولأن حكامها المرتدين صاروا في حلف العدو Zeraki shu ummatning murtad hokimlari dushman bilan ittifoq tuzib olganlar. ولأن أغلب علمائها وقادة حركاتها الإسلامية قد توزعوا وزيرك bu ummatning aksar ahli ilmlari va islomiy harakatlarning rahbarlari tarqalib ketganlar. Imma fi matahatin nifaq, ya nifoq chuqurlarida Av fi juhuril ijz ya ojizlikning chuqurlarida. Ya munofiq bo'lib ketganlar har kun aylanib, aylanib, o'zgarib, o'zgarib turadilar. Ya biz ojizmiz, hech narsa qilolmaymiz deb o'tiradilar. O'sha vaqtda ummat xuddi shoir aytgan shu holatning tirik tafsiri edi. La yulamu dhi'bu fi udwanihi in yakun ra'i aduwan li ghanami. Bo'ri o'zining tajovuziga malomat qilinmaydi. Agar cho'pon o'zi to'dasining dushman bo'lib ketsa. E, nima malomat qilinadi endi? Bo'ri o'zining tajovuziga, o'zining tajovuzida va zulmida malomat qilinmaydi. Agar cho'pon o'zi dushman bo'lib ketsa o'zining to'dasiga. Endi nima qoldi? Shu ummatni boshqaradigan ruhiy jihatdan ahli ilmlar bo'ladi va dunyoviy jihatdan amirlar bo'ladi. Va ikkisining holati ko'p yomon. Ya'ni aksar odamlarning holati shunday bo'lib qoldi. Shuning natijasida birodirlar, shu holatda ummat mukammal ravishda voqelikdan uzoq edi. Va ummatga qarshi nima ishlar bo'lyapti shuni bilmas edi. Shundan bexabar va ummatning oddiy odamlari, oddiy afrodlari dunyoni kasb qilishga mana quloqgacha botib qolgan. Va dunyo lazzatlarida dumalab-dumalab yuribdi bular. Va dushman bu ummatda qop ketgan ozgina din va ozgina dunyo shuni tort olishga jiddiy harakatga tushgan. Va umumuhum fi g'aflatihim mu'ridun. Va ummatning ommalari mukammal g'aflatda turibdilar. Va voqelikda bo'layotgan narsalarni, o'yishtirishlarni, hiyla va makarni, feribni tushunadigan odamlar achchiqi chiqib, g'azablanib va ummatga kelgan shu dardda g'amgin bo'lib, o'zining barmoqlarini chaynab o'tiradi. Hech narsa qilolmaydi. Afsus qiladi faqat. ويشكون إلى الله أنهم من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وأولار الله تعالى shikoyat qiladiki, biz mustazafmiz, zaifmiz. Hech qanday choramiz qolmadi, yo'limiz qolmadi. Mana birodarlar, Ustoz Abu Musab Suri hafizahulloh aytadiki, "Wasata tilka zalazil wa tatabu'il akhbari wat tahlilat على ما جرى ويجري وما يتوقع له من نتائج في غضون السنين القادمة mana shu zalzalalar orasida va axborlar, xabarlar va tahlillar bo'lgan va bo'lmagan va bo'lajak masalalar to'g'risida har xil gap so'zlar bo'layotgan bir paytda badaat tatawalladu indi bidayatu hadhihi alafkar Menda shu fikrlarning asosiy nuqtalari tug'ildi. Va albatta shu holat voqelik meni shunday o'ylashga va tafakkur qilishga majbur qildi. Qanday qilish kerak? Nima qilish kerak? Qanday qutulamiz? Shu narsalarni o'ylab, tafakkur qilib o'tirardim. Bu ustoz aytadiki, shu ham bir oshkora gap edi. Ki islomiy jamoatlar, jihodiy va fikri jamoatlar hammalarda bor manhaj shu voqelikdan ko'p uzoq ekan. Zeraki men shu jamoatlarning ichida yurgan odamman. Men tashqarida yurgan odam emasman. Shuning uchun shu jamoatlar jihodiy bo'lsin, fikri bo'lsin, qanday bo'lsin, bularda hech qaysi jamoatda shu olamiy kurashga qarshi bironta reja va manhaj yo'q edi. Misol uchun ehvoniylar eng katta siyosiy jamoat hisoblanadi bu zamonamizda. Bularning fikri nima? Parlamentga qanday kiramiz va qanday ko'proq kursilarni o'zimizga olib qo'yamiz? Va biz va hukumatning orasida mushtarak bo'lgan nuqtalarni topaylik. Bir narsa qilib uni ham musulmon qilib o'zimiz bilan yurgizaylik. Afkar mushtaraka. Shunday nuqtalarni izlab yuradi bular ki yangi kelib turgan ishg'olgarlarga qarshi dush kep qolmaylik. Tinchlik yo'llar bilan ishni olib boraylik dedi. Va shun bilan birla bular quturiy fikrda yuradi bular. Vatani davlati fikrda yuradi. Olamiy fikr yo'q bularda ham. Har kim o'zining davlatining parlament va uning kursilarini izlab yuradi. Va shun bilan yana musibat shuki, ularning shaxsiy maslahatlari va jamoati maslahatlari islom va da'vat maslahatlari bilan shunday aralash paralash bo'lib ketganki, yas'ubu ala g'ayrillahi tabaraka va taala tamizuhu. Ki Alloh taoladan tashqari hech kim shuni olmaydi Subhanalloh. Shu darajada shaxsiy maslahatlari va jamoatiy maslahatlari, islomiy va da'vatiy maslahatlari bilan aralash paralash bo'lib ketganki, oq qoraga, qora oqqa, sariq qizilga shunday aralash paralash bo'lib ketganki, shu iplari ki shuni ajratish faqat Alloh taolaning ishidir. Mana shunday holat bularning. Ikhvoniylar, siyosiylarning holati shu ekan. Qoldi salafiylar, ularning shayxlari, ularning harakatlari, ularning majallalari, ularning da'vati ishlari buning eng katta hadafi nima? Aqidaviy va fiqhi janjallarni ko'tarish. Bu go'yoki Hozir shu zamonamizda qolgan bittadan bitta musibat shuki, Jubboi Mu'tazila shunday degan va Jubboi shunday degan va Mu'tazila shunday degan, Ash'ari shuni aytgan, Maturidi shuni aytgan shu ekan faqat. Eng katta musibat ularning nazarida shu ekan. Ammo mana dushman kelib qoldi. Hokim kofirmi, musulmonmi? Va nima qilish kerak hozir? Shu narsalar yo'q. al vala val bara degan nima shariy amir kim bo'ladi kimga itoat qilinadi qilinmaydi jihod qanday bo'lishi kerak va qanday bo'lmaslik kerak fiqhul jihod to'g'risida bir narsa yozib beringlar yo'q unday gaplar yo'q aqidaviy va fiqhi jadal janjal shu muhim masala ekan hozirgacha siyosatga aralashmay turgan odamlarning holati shu deydi ammo ko'pchilik bulardan ham salafiylardan ham parlament va da'vat marhalalari deb ديمقراطيزم قام كربكيت وقد بعد أن كان بعضهم قد كفر الإخوان على ذلك وهالك بازلر بلردن شو مسألة وچن شو ديمقراطيزم وچن إخوان المسلمون تكفيرهم قيان دلر لكن عند أزي أتربت ده برلمان نيجد قناعة حاصل بولد ده عند دولار كبرى بيرلسة قناعة تز حاصل بولد أما أصحاب الانتماء للمدارس أبعد عن السياسة Ammo siyosatga aralashmaydigan toifalar, misol uchun tablig'iylar, supilar, madrasachilar, tarbiyati islohiy madrasalarda dars beradiganlar, ular o'zining tabiati va fikri haykali shunga asosan fikri qolib tashkilot shunga asosan albatta uzoq shu narsalardan. Yaraka ular siyosatga aralashmaydi. Shu dunyoning odamlari emas ular. Ular faqat jannatga borish kerak. faqat vajadat li nafsiha turuqan lil musalama ma'a hukumatihi aw man warahum. Shuning uchun ular shu hukumatlar bilan qanday qilib kelish imkoni bo'lsa shuni qildi xolos va o'zlarining ishini qiladi. Nima bo'lsa bo'lsin, vordakka nima g'am? Tufon keldimi, sel keldimi, unga g'am yo'q. Va ammal jamoatul jihadiyya. Jihodiy jamoatlari bo'lsa, shu kelgan ishg'olgir bunga qarshi ishlashga eng oshkor mavqiflik, eng oshkor fikrlik guruh bular edi. Inqilobchilarning ichida. Zeraki bularning fikri bor, manhaji bor, tajribasi bor va o'zlarining davlatlarida qurol ko'tarib jang qilgan tajribalari bor. Undan keyin Afg'onistonga borib jihad qilgan ko'p katta tajribasi bor. Bular fikri jihatdan va harakat jihatdan voqelikda bo'layotgan masalalar bo'yicha boshqalardan ko'ra ko'proq yaqin edi haqiqatga. lekin tezda shu narsa bilindiki bular Afg'onistonda avjiga chiqqan vaqtida bularning g'ami boshqa bo'lib qoldi. Muaskarlarni qanday o'rnatamiz va qanday qilib ta'minot va g'animat va iqtisodimizni kuchaytiramiz, qanday qilib bolalarni chaqiramiz va qanday qilib ko'p-ko'p sonimizni ko'paytiramiz va bu maxfiy piramida va davlatiy bo'lib bu tanzimlar yana ishlab turdi. Alamiy fikr kelmadi. Balki o'sha eski fikr Ali Tohat bi hukumati biladiha li iqamati hukumat islomiy ala inqodiha. Ularning davlatlarida bor hukumatni iqtib uning o'rnida islomiy hukumat o'rnatish xolos. 70-80-yil milodiylarda bo'lgan fikr tartib xuddi o'sha. hech qanday o'zgarish yo'q. Sha'r tuhinaha anna an-nas wa tawajjuhatiha fi wadin va anna sayr al-ahdath va ma nastaqbilu minha yasiru fi wadin akhar. O'sha vaqtda men sezdimki, odamlar va ularning ko'z qarashligi boshqa vodiyda ekan va holatlar va kelajak musibatlar voqelik boshqa vodiyda ekan. Bu boshqa vodiyda, u boshqa vodiyda. O'sha vaqtda men ustoz aytadiki, meni fikrimda va meni miyamda aylanib turgan shu fikrlarini mufassal qilib yozaman deb niyat qildim. O'sha vaqtda ko'p g'alvarlandi shu fikrlarim tozalanib, tozalanib turdi. Oxir shu fikrlarim g'alvarlanib, g'alvarlanib va ko'p bahslashib, bahslashib odamlar bilan nihoyiy va oxiri bir natijaga borib qoldiki, buni mufassal qilib yozish kerak. Va ustoz aytadiki, o'sha vaqtda men esimda bor, ki meni atrafimda arab afg'onlar bor edi ular bilan bir nechta kishi bilan men bahs qilganman munozara qilganman ko'p gaplashar edim ممن كانت لهم تجربة في عالم الفكر والبحث والكتابة والتنظير فكر بحث لشش يوزش وشنترب بيرش لاياقة بار آدم لر بلان قبل شريدم وبدالي أن أفكاري تلك مبكرة ومن شو ظاهر بولدك من فكرم شو hozir yangi ekan. Va balighatil bu'd an waqi'il jihadiyin. Va jihodilarning voqeadan ko'p uzoq ekan. Hozir ya'ni o'sha vaqtda 90-yil milodiylarda 90-yil milodiylarda fikrlari ko'p uzoq edi va mujohidlarning voqeligida shunday olamiy jihad fikri yo'q edi. ustoz aytadiki mujohidlarning voqeligi shu bo'lsa g'ayri jihodilarni aytmay o'tirsak ham bo'lar o'sha vaqtda ba'zi fikrlar miyamda paydo bo'lgan edi. Shuni sizlarga aytib beraman deb ustoz berdi, ishora qildi. Inshaalloh keyingi darsimizda shuni aytib beramiz. Alloh taolo ustozning shu fikrlarini o'zining rizosi uchun qabul qilsin va Alloh taolo olamiy jihodning shu fikrida nasibamizni qo'shishga bizni ham Alloh taolo muvaffaq qilsin. Amin ya robbil alamin. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته